اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مش أتمنى أتمنى أخرجوا مش أتخشى dersimizin 7. dersi tevfik Allah'tan En son Musannif Rahimahullah'ın ibadet çeşitlerini anlattığı yerde kaldık Melif Rahimahullah şöyle diyordu Ve emma'ul ibadetilleti emar Allahu biha mislen İslam vel iman vel ihsan Allah Azze ve Celle'nin bize emrettiği değil mi? Allah Azze ve Celle'nin emrettiği ibadet çeşitleri mesela İslam gibi, iman gibi ve İslam gibi tamam Allah'ın bize emrettiği ibadetler var bu ibadet çeşitlerinden anlatırken Malik Rahimullah dediğim gibi en son dersimizde kalbi ödemeyiz değil mi? Mali vesaire bu türlü ibadetlerin hepsine örnek varmıştır sonra e, Rahimullah şöyle devam etmiştir ve minhu eddua vel khawfu ve raca bu ibadet çeşitlerinden şunlar vardır dua havf korku bunu anlatır ve raca umma olsun Allah alem recalı kalsın Anlayacağım Dördüncüsü anlayacağım İbadet işlerinden anlayacağım Hatta üçüncüsü değil mi? Şimdi bu İslam'dan, imandan ve İslam'dan sonra ne kaldı? dedi ki bütün ibadetler bunlara hızlı bunlara örnek öğretilmeli ki dua korku değil mi? dua vel kavf korku ve necat Doğru mu? Müellif Rahimullah'ın verdiği örneklerden bir tanesi de hocam Raca ve kalbi ameller arasında yanılmışsın Ulemalar diyor ki Alimler diyor ki Bu iki hüküm Yani dikkat edersen Reca'dan önce halkı saydı Diyorlar ki işte bu iki tanesi Bu iki ibadet yani halk ve Bu iki hüküm Halk ve Raca olmadıkça ibadet sanılmaz İbadet sahne olmaz İkisi olmazsa olmaz Hani bir örnek verdik ya ibadet korku olacak olacağı olacak bu olacak Allah'ın zorunda bulmak zorundayız Alimler bir şey söylüyor ki ikisinin mütevazının eşit ölü olması gerekir Şimdi bazı haller müstesna bazen korku avuka çıkabilir bazen tam tersi mahalle görebilir ama aslen için eşit olması lazım diyor alimler ve burada çok önemli bir yer getiriyorlar diyorlar ki mürciyeler rica kısmına ağırlık verdikleri için helak oldular hariciler de halk kısmına yani korku kısmına ağırlık verdikleri için onları helak ettiler Doğru 81 Resulü'nün alimler diyorlar ki Korku ve ümidin yani reca ummak ümid etmek Korku ve ümid etmenin ummanın eşit olması gerekir kulda Müminden tevhid ehli olan birisinde korku ve recanın eşit olması gerekir İkisinden bir tanesinin ağır basması kişiyi helaka getirir Bu da örnek olarak diyorlar ki mürciyeler mücdelerde reca kısmı ağırlık bastığı için de onları helak yani nasıl hep Allah'tan millet ve umma ile alakalı nasları delilleri hep gündemde tuttular hep onu ön plana aldılar hep onunla iştigal etmeye çalıştılar hep bununla amel ettiler işte Allah kim la ilahe illallah derse cennete girer işte de zerre kadar bir imanın sonuçta cennete gireceğiz herkes eşittir bu mümindir vesaire vesaire vesaire bu tip şeylerle yani hep böyle müjdeleyici hep böyle müjdeleyici cennete sokucu bu gitmezse ön planda kişiler Allah'ın affediciliği ile alakalı vesaire hep bunları ön planda kişiler ve bu kendilerini tembelliğe kendilerini bazı noktalarda uygun bulmazlığa bunu sanamazlar ondan sonra e, günah işlemekte pek sıkıntı çekmedi bunlar pek kalpte sıkıntı duymadı bunlar veya günah iş, işleyenlere karşı pek buzları olmadı nasıl eksimliği tabii ki eşit derecede pek bir buzları olmadı ve bu kendilerini ne yaptı helak ettiler herkese imanda eşit derecede herkesin aynı dönemde olduğunu şeyler? herkesin kim ne yaparsa yapsın küfür işlemedikçe bu ekmeğin cennete girecek tipinde söylemlerle felaket olduğunu bu cümlenin felaketidir hariciler de tam tersi hep azarlayıcı tehdit içeren azaba götürecek azap sebebi olan vesaire bu tür mahsuru ön planda kişiler bunlarla kişiler hayatlarında bunlarla iştigal etmişler bu türlü naslarla hep amel etmişler diğer tarafı boş bıraktılar yani müjdeleci nasları boş laflar işte o da kafir bu da kafir işte bu farklı insan bir şey yapsın bir büyük günah işlesin mesela ama bu da kafir vesaire imandan çıkmıştır işte işte mutfilelere göre el menzileti beynen menzileti iki yol arasında bir yol edilmiştir küfürle iman arasında vesaire bu da kendilerini ne yaptı felaketle hatta kendilerini bile kafir görmeye başladılar bazen bazıları ve bu da kimlerin ne yapsın bundan dolayı alimler bir ki havf iki rükümdür olmazsa olmazdır ve eşit bu da olmak zorunda ancak söyleyeni gibi başka bazı haller müstesna orada korku ağır basabilir mesela alimler diyor ki kişi hasta olduğu zaman reca kısmı biraz ağır basabilir o, o, hatta o kısmı biraz daha çok düşünsün daha çok yani Allah Azze ve Celle işte şifayı veren diyor Allah Azze ve Celle inşallah senin günahlarını bununla ne yapıyor verdiği hakkında günahlarını kefaret kılıyor vesaire bu tip, bu tip e, şeylerle süreci arkasını ağır basılabilir bu özel haller için zaten tarife bakalım kişi çok rahatlıkta maddi olsun çok rahatlıkta herhangi bir sıkıntısı yok vesaire kalbi de hep huzurlu vesaire burada biraz korku noktası ağır basabilir işte Allah Azze ve Celle bunu haram elinden alabilir Allah Azze ve Celle her şey kadirdir ben günah işlersem Allah Azze ve Celle bunu elimden alabilir gibi ters halimi şu anki halimi ters çevirebilir şimdi şeylerle e, korku tutma ağır basabilir özel haller müstesna bunun dışında havf ve reca eşit olmaz çünkü Allah onlardan müminlerden bahsederken onların korkuyla ve ümitle beraber Allah'ı ibadet ettiklerini söylenmiş kardeşim bunlar gelecek varmış o yüzden alimler diyorlar ki havf ve reca yani korkuyla ümit bir kuşun iki kanadı gibidir bu çok önemli yani normal seksi şeylerden veya yaşantımızda mesela yaşantımızda müşahede ettiğimiz şeylerden bir örnek veriyorlar bu örnek tam mutahakkik bir örnek o kadar güzel bir örnek ki yani tam e, hakkı beyan ediyor tam böyle meramımızı anlatan bir örnek veriyorlar diyorlar ki bir kuşun içinin havf ve reca bir kuşun iki kanadı gidiyor herhangi bir herhangi eğer daha fazla çıkarsa böyle kuş yalpaladır yani böyle savrulur bir yere çakılır düşer mesela kuş kanadını eşit derecede çıkmak zorunda düzgün uçabilmesi için o yüzden havf ve aynı bu şekilde eşit derecede hareket etmek zorunda eğer havf ağırlık basarsa korkudan dolayı bu seni helak eder Herkese kafir diyor çünkü kendini ben işte kurtulamayacağım kesin cehenneme gireceğim deyip ümitsizliğe saklıyor çünkü bu müminlerin vasıflarının mutludur Kur'an'da geçen ümitsizliğe saklıyor Eğer reca kısmı ağırlık basarsa ben nasıl kurtuldum deyip her şeyde tembellik, vurdum duymazlık, umut sanılmazlık yaparsın Bu da kişiyi ne yapar? helaka götürür ta ki böylece herkesin hacını harama korkusuzca düşmeyi sıkıntı düşmeden haramlarla istimhal etmeye gerektirir bunlar için bundan dolayı alimler diyor ki bunların mutlaka eşit olmak zorunda ancak bazı istisnalar hariç bazı istisnalar hariç ve anlatmışım Sonra müellif rahimullah şöyle devam ediyor İbadet çeşitlerini anlatmaya çalışıyor Sorunlar kalbi ibadetler olduğu için yani insanda Eksiliyor ki tabi bunları manasını insan kendi zihninde tahakkuk edip manalarını ve bunların aralarındaki farkı kişi iyi anladığı zaman bakın hakikaten o zaman masları daha iyi tutuyor yüzden bunlara dikkat edin tamam bu şey ayrımın söyleşiyor çünkü bunlar kal kalbi ibadet olduğu için kalbi ibadetlerin hepsi bu noktaya döndüğü için ki bu da kalptir aralarındaki ince farkı istemek çok iyi dakik tefekkür isteyen tasavvur isteyendir tamam. sonra bu Elif Rahimullah şöyle devam ediyor Reca'dan sonra ve tevekkül ibadet işlerinden bir tanesi tevekkül alimler tevkülü şöyle tarif ederler Kuvel i'timadu alallahi ma'a fıkatilihi ma'al ahri bil esbab ve'vel ahri bil esbab yani bu Allah yani tevekkül kuvel i'timadu alallahi ma'a khatirihi yani Allah ve Celle güvenerek Allah ve Celle güvenerek sağlam bir şekilde güvenerek ona itimat etmek vel aklı bil asvar ve el aklı bil asvar sebeplere sarılarak yani sebeplerle, sebeplere sarılmayla beraber Allah Azze ve Celle sağlam bir şekilde güvenmek tevekküldür tevekkül alime diyor ki hiçbir zaman sebeplere sarılmaya engel değildir tevekkül hiçbir zaman sebeplere sarılmaya engel değildir bilakis kişinin sebepleri iptal etmesi caiz değildir diyor nasıl kişinin sebepleri önemsememesi, iptal etmesi, sebeplere sayılmaması, almaması caiz değildir. Bu dinin hilafına bir şeydir. Bu dinin hilafına bir şeydir. Din sebeplere sarılmayan neler? Ama itimat etmemeyi buna bağlanmamayı unutmuşlar. Din sebeplere sarılmayan neler? mı? ama o sarıldığı sebebe bağlanmamış o sebebin bizzat kendisine güvenmemeyendir bunların ikisi ayrı ayrı şeyler tamam mı yani sebebe sarılacaksın ama sebebin kendisine güvenmeyeceksin tamam mesela Nebi Sosyal'in örnek mesela ne verelim mesela okçular Nebi Sosyal'in Allah Azze ve tevekkül ederek çıkmıştır çünkü ne Nebi Sasa'nın hiçbir amel hiçbir e, Allah yolunda bir işi olmasın ki burada ne yapsın Allah'a tevekkül etmiş olmasın herhangi bir sorun cihat da Allah Azze ve Celle'nin emrettiği en fazlası ibadetler arasında Nebi Sasa'nın ve ashabı da ziyaret ederken Allah'a buna tevekkül ettiler çıktılar Kıbrı'da gittiklerinde savaş kılıçlı vesaire Nebi Sallam okçular tepesine gelmiştir bu okçular şu şüphesiz ki Nebi Sallam bunları okçuları yerleştirirken Allah'a tevekkül etti yani savaşta Allah'a tevekkül etti ancak savaşı kazanmak için değil mi? Vesilelere sordu, sebeplere sordu. Bu sebeplerden bir tanesi de savaş taktiği planıydı. Bir de okçular tepesine yerleşmek. Eğer sen yerleştirilen okçulara güvenip de savaş, savaş ancak bunların elinde veya bunlar gitmezse ancak biz veya evet, bunlar gitmezse ancak biz kazanırız veya bizim savaşımızın kazanılmaması bu e, okçuların e, başarılı bir şekilde hareket etmesine bağlı sistemde inanırsan işte bu tevekküle zarar veren şey ama savaşı kazandıran veya kaybettiren Allah Azze ve Celle nasip edecek olan Allah Azze ve Celle o, bile, o bilemezse biz 100 bin kişi olsak kazanamayız ama o bilerse biz 10 kişi olsak kazanırız şeklinde tevekkül Allah'a olursa ama Allah Azze ve aynı şekilde Nebi Sasır'ın şunası da var harp aldatmadır halk taksittir halk filandır şeklindeki nasları da var Nebi Sassallam'ın bu naslara binaen ki bunun için görevlisini sebeptir bu sebeplere binaen ben de o zaman her ne kadar Allah Azze ve Celle tevekkül ediyorsam kalbim her ne kadar ona bağlı da olsa Allah Azze ve Celle'den bana gelen başka bir vahiy var bu vahiy de savaşın filan savaşın taktik olduğu da bu taktik gereği ben de bu okçuları tekrar yerleştiriyorum ve bunları tevekkülün gereği ne yapıyorum araya vesile koyuyorum yani sebep koyuyorum. tevekkülün gereği tamam bu şekilde tevekkül tevhidi tevhidi tevekkül bu ancak gö gördüğün gibi yani sebeplere bağlansaydım yani orada mesela sebeplere bağlansaydım ne olacaktı şimdi o kişiler indi bak bağlandığın sebep değil mi bağlandığın sebep e, sağlam bir kulp olmadı o an için sağlam bir şey olmadı yani demek ki kişi Allah'a güvenecek tevekkül edecek şey. bundan sonraki kısmı Allah Azze ve Celle'nin imtihanına kaderine vesaire buna bağlı şüphesiz ki şüphesiz ki Nebi Sallallahu Allah'a tevekkül etti ama bak sebeplere sarılmayı ne yaptı ihmal etmedi boşver Allah'a tevekkül ettikten sonra sebeplere sorduktan sonra artık gelişi kime bağlı Allah yani bu şeye benzer mesela rızkı veren Allah mı? rızkı veren Allah köpek beslemek haram mı? şimdi düşünmeyelim köpek beslemek haram mı? haram asla bırak kim köpek besler her gün ömründe iki sıra peşilir rızkı veren Allah mı? Allah bu köpek beslemek haram mı? haram hem de sağlam bir haram ama buna rağmen böyle haram olan bir şey çoban için koyunlarını koruma adına caiz olmuştur köpek aslen haram olmasına rağmen haraptan yaradın diye bir kere yıkandı yıkıyorsun hangi nezafeti bir kere yıkıyorsun domuzdaki bir almış değil mi? hangi şeyde kolay kolay amelinden ısrar eksiliyor hangi e, şeylerin e, me meleklerin eve girmesi ondan sonra köpeğin alışını tanışını falan olması yani kolay kolay bir e, sen bana bir şey gösterebilir için bu kadar şey kendisinde bitmiş almak satmak eve melek girmiyor ondan dolayı yaraladığı zaman kadın yedi kere vesaire ve sabır ama buna rağmen gel ne? çobanlara, çobanlara serbest rızkı veren Allah mı? ama buna rağmen rızkı veren Allah böyle haram fis necis olan bir normalde köpeği o rızka dahi senin rızka dahi ki çoban için en büyük rızkı koyunlardır değil mi? orada caiz bulmuşsun bütün bu nasıl şuna beraberdir ki bu adam çoban ne yapabilir diyor Allah'ın tevekkül diyor rızkı veren kim? Allah ben ne için? çoban köpeği besleyin ki ama gel gör ki haram olan köpeği beslenilmesi aslan haram olan köpeği Allah tarafından bana kılmıştır o çoban için o yüzden alimler diyorlar ki el-i'timadu ala sebebi şirkun sebebe güvenmek sebeplere güvenmek yani senin tevekkül ettiğin olayda sebeplere güvenmek tevekkül ettiğin olayda sen bazı sebepler kullanırsın işte bu sebeplere itimat etmek şirktir diyorlar aslında ve takir sebebi hadifun fi ve vel sebepleri sebeplere itimat etmek sebeplerin kendisine güvenmek şirktir sebepleri iptal etmek ise hem aklen hem de dinen hem aklen hem de dinen uygun olmayan bir şeydir o zaman iki noktası var bir sebeplere sanırım iki sebeplere takip etmek pardon bir sebeplere güvenmek iki sebeplere takip etmek iptal etmek o yüzden alimler diyorlar ki el-enfimâdu aleyhissebebi şirk şirke, şirke sarılmak demiyor dikkat şirke güvenmek, şirke itimat etmek küfür, e, şey, sebep, sebebe itimat etmek, sebebe güvenmek şirktir ve tatil sebebi sebebi iptal etmek için sebep edinmemek için değil mi? kadefun fişşer ve akıl ve aklen ve şer'an iki bir şeydir tamam evet anladık inşallah bu aynı şeye benziyor işte evin, evin kapısının içindeki ondan sonra Allah'ın korkuyoruz aklımızda alın ondan sonra alın o yüzden bu sebeplere saymayı emretmiştir birçok yerde sebeplere sorulmak nedir? Farz-ı aynıdır, farz-ı aynıdır. Yani şöyle bir toplum şöyle diyemez biz yerimizde oturalım kafirler bize sallasın Allah billah zaten hepsi öldür hepsi olmayız evde bekleyelim onlar girsin için şey. evleri falan içinde hatta evimize girerken bize kılıç çekerken bir uygun olmuşum nasıl isterse Allah onu öldürecek Allah'tan yok siz şey, iman edip salih amel işlerseniz yeryüzünü halif edip oldu e değil şimdi bu mahalle veya bu köy veya bu şehir hepimiz salih amel işliyoruz bütün sahabelerin dönemini düşün salih amel işliyoruz e Allah dilerse Allah da Kur'an'a diyor ki biz sizi iman edip salih amel işlerseniz yeryüzünü ne yapacağız size halif edip o zaman kafirler bir şehre girse odamıza açsa kapıyla kırsa biz uzanalım kılıcıyla çekse üzerimize doğru uzanalım çünkü biz iman ediyoruz salih amel işliyoruz Allah belasını güzel değil mi? hani böyle güzel bu iş karışmıyor ama sen ne yapacaksın şehirde sarılacaksın ne bırakacaksın ayağa kalkacaksın eline kılıcını alacaksın bak bunların hepsi kafire doğru sallayacaksın işte bunların hepsi o yüzden bu bazı kişilerin ki bunlar aşırı sofilerin bu türlü söylemlerin hepsi batıl insanlar bunlar tevekkülü bazı noktalar öyle yanlış anlamışlar ki öyle yanlış anlamışlar ki bunları helaka kadar getirmiş o yüzden kalbi anneleri çok dikkat edin devam ve bu amellerden bir tanesi de arvah betur arvah betur arzu etmek diyelim Türkçe olarak arzu etmek diye şey Allahu alem en güzel karşılığımız bu olsa gerek Peki rahmet nedir? Rahmet nedir? Muhabbetül usulü alimler şöyle tarif ederler Muhabbetül usulü ile şeyin mahbubu Muhabbetül usul Yani sevilen şeye ulaşmayı istemek Ulaşmayı talep etmek Ulaşmayı sevmek Yani sevilen şeyi bak şimdi sevilen şeye ulaşmayı sevmek sevilen şeye ulaşmayı sevmek sevilen şeye, şeye ulaşmayı talep etmek sevilen şeye ulaşmayı istemek bu türlü tabirlerle anlatabilirim şimdi tamam da bak şimdi neden böyle şimdi? Şey bunlar çok önemli şimdi bak burayı dinlemiştim ama burası çok önemli çok faydası olacak şimdi çünkü de hakikaten türlü malumat var bizim alimlerimizin böyle oluyorlar dersen sonunda anlatıyorlar kitaplarında bu türlü malumatı bulmak çok zordur ve şükretmek hakikaten çok e, kolay değildir bazı noktalarda eğer bunları alimlerden anlamadığınız için burayı çok yükseleceksin bak şimdi Allah Kur'an'da bakıyorsun bir ayette diyor ki bana dua edin veya bir ayet diyor ki onlar Rablerine dua ederler tamam mı? Öldü siyasında da neyi zikrediyor Allah hayatlarında dua o zaman duanın ne olduğunu biz anlamamız lazım ki Allah bize ne anlatıyor anlayalım duayı anlatsın bunlar biraz daha tartışılı görecekler reca Allah müminleri överken müminlerden bahsederken onların reca ettiklerini anlatıyor reca nedir anlatıyor yine Allah Azze ve Celle imanın şartı olarak kimi yerde tevekkülden bahsediyor imanın şartı olarak kim yerde ee, övgü siyasında tevekkülden bahsediyor tevekkül nedir? nedir mi bu yine başka bir ayete bakıyorsun Allah müminleri övgü siyasında vesaire var onları varlık ettiklerinden bahsediyor başka yerde huşu ettiklerinden bahsediyor başka yerde haşi ettiklerinden bahsediyor e sen şimdi haşi ile havka baktığın zaman Allah'da aynı görürsün çizirsin anlatabiliyor mesela e, ee, rağbetle recaya baktığı zaman ikisini aynı görebilirsiniz tercümelerde e, bunların ama şöyle bir şey var bir şey mütekarrır bir şekilde hiçbir Kur'an'da ayrı ayrı kelime yok ki eşit eş anlamda olmasın Türkçe'de biliyorsun al, al kırmızı lafızları nedir? aynıdır, ayrıdır manaları aynıdır ama Kur'an'da böyle bir şey yok hayatım tamam yok şeyler yani şu ayrı lafız olması mutlaka arasında ufak da olsa ince de olsa bir fark vardır çünkü Allah Azze ve Celle'nin kelamı o kadar mükemmeldir ki eksiksizdir ki kamildir ki hiçbir ayrı kelime kullanmış olmasın ki mutlaka onda farklı bir mutlaka bir mana ziyade bir mana içeriyor ki onu kullanmış aksi halde bu kelamda kemaliyete de lazım alın İbn-i mukaddimet e, usulü tefsiri de şey şimdi ki ayrı ayrı lafızda mutlaka aralarında bir fark olmuş olmasın şimdi bunları anladıktan sonra dedi ki ibadet çeşitlerine örnek verirken dedi ki dua sonra dedi ki havf havfa dedi ki korku ama onu anlattık tamam ondan sonra dedi ki reca recaya ne dedik biz anlattık onu recaya anlattık dedik ki ummaktır şunları tefsiri birazdan göreceğiz ama tavsiye şekilde sonra dedik ki tevekkül sonra dedik ki rahmet. e şimdi Allah bize Kur'an'da duadan bahsediyor Kur'an'da halktan bahsediyor recadan bahsediyor tevekkülden bahsediyor rahmetten de bahsediyor bunları bilmemiz lazım ki Allah bize ne diyor. şimdi bunlardan bir tanesi ki reca sonra bir kere tevekkül sonra bir ki rahmet Recail olabilir Recailik ummak Değil mi? Recailik ummak Rahbete arzu etmek Ne hata olsun Yani bir çıkar şöyle çevirebilir Rahbete bir şey ummak diye çevirebilir şey Ummak arzu etmek Şimdi bak işte bunlar işte o yüzden ne bunlar içeride bunlar ilmi en ilmi meselelerin artık en ilmi en dakik en şey sen inanın acizine namaz kılıyorsun İmam bir ayet okuyor Reca ile alakalı Müminlerin özelliklerinden veya müminleri anlatırken veya müminlerin sıfatlarını vasıflarını anlatırken Reca ettiklerini söylüyor Bütün o ayetler gelecek Belki başlar Şimdi Elif ne yaptı? Bir sürü dua çeşidi saymadı mı? Bu dua çeşitlerini tefsirini bitirdikten sonra Elif her dua çeşidine bir tane ayet edecek bazen bir ayet daha başlatır bu kadar dakik ilmi alim tamam bunun aslında durmak sorduğun tamam rica edecek bir sonraki ayette rahmet sen de şunu biliyorsun ki hiçbir kelime yok ki mutlaka aralarında manada fark var sen bu manayı hadi git Resulullah'tan bir rahmet bu demek rica demek nereden bulacaksın bu böyle bir şey istemiyor zaten anlatabiliyor muyum çünkü Kur'an da tek başına bir sünnet de tek başına durmaz bazen Kur'an'ın bazı ayetleri dışında mutlak olarak ne ister? tefsir ister bazen de tefsir istemesi şartiyeti söz konusu değildir bazen bazen de nedir? söz konusu değildir mesela Allah Azze ve Celle'nin anışı istiva etmiş. Resul anlatmasa bile bize naslarda o ayetler tek başına bizim için nedir delildir Allah'ın aşağı istiva Allah, Allah'tan başka ilah yoktur ve şimdi bize anlatmasın evet bu ayet beraber Allah'tan başka ilah yoktur namaz farz kılmıştır Resul demese bile namaz farz kılmıştır o ayet bizim için değil namaz farz kılmıştır değildir kaç otur işte bak orada Resul etmiş var veya nasıl kılacağız işte orada Resul etmiş var şimdi Allah Azze ve Celle bize hitap ediyor bir sürü ayette çeşitli lafızlarla kalbi ameller hakkında bize hitapta bulunuyor yani tabiri caizse bizi muhatap ediyor yani bize yöneltiyor hitabı Resul'ün vasıtasıyla ve yönelttiği hitaplar içinde bir türlü ibareler var o yüzden şimdi bunların aralarındaki farkları biraz açacağız inşallah şimdi ibadet çeşitlerinden bir tanesi büyük rahmet rahmete ne dedik muhabbetul usulü ile şey'il mahbub rağbet şu demek sevilen şeye ulaşmayı istemek talep etmek dilemek sevmek tamam peki ahir reca ne? şimdi recayı da alimler şöyle tarif eder توقع المحبوب على آية ظنية أو معلومة توقع المحبوب ala ayetin zanniyetin o mahlum zanni veya malum olan bir alamet sebebi ile istenilen hoşlanılan şeyi beklemek demek zanni olan bir şey veya malum olan bir alamet var tamam bu sebeple istenilen bir şey var hoşlanılan bir şey var onu bekliyorsun bak senin istediğin bir şey var Duracağını tarifi Şimdi recayı anlattık ama dikkat edersen yine döndük recaya Rağbeti anlatırken yine recaya anlatıyoruz Neden? Çünkü rağbet ve reca birbirine benziyor Ayırt etmek lazım Nasıl ayırt edilir? Şimdi anlatırken insan görüyor tabi bunları armağanı anlatmış insanın imanın ona bir alameti bir alamet var bu alamet sebebiyle hoşlanılan şeyi bekliyorsun işler icabı umuyorsun beklenen için sana gelmesini umuyorsun bak şimdi şöyle düşün bir şey talep ediyorsun bir şey istiyorsun arzu ediyorsun tamam mı bir şey istiyorsun arzu ediyorsun talep ediyorsun ama bazı alametler var bazı alametler var bu alametler sana o şeyi ulaşacağını veya senin o şeye ulaşacağını gösteriyor ister bu alamet zanlı bir alamet olsun ister malum bir alamet olsun tamam. yani mesela ne gibi çok sevdiğim bir insan var çok sevdiğin bir insan var onun buraya gelmesini bekliyorsun yani onun gelmesini bekliyorsun ama bir yerden duydun ki bir yerden duydun ki o birazdan ihtimalen arabasıyla gelebilirmiş birden içine ne düştü bir böyle e, bunun ismine reca veriyoruz da şimdi ona reca demiyorum anlattığım için içine böyle bir sevinç vesaire buna benzer bir duygu oluştu içinde o gelecekti şimdi peki az önce beklemiyordun onun geleceğini şimdi neden bekliyorsun onun geleceğini çünkü birisi sana haber verdi bu arabayla gelecek diye tamam arabayla gelecek diye sana haber verdi ve sana haber veren kişi neydi ihtimalen bu insan birazdan arabayla gelecek işte senin onu beklemen ismi recadır çünkü sana bir zanni bir alamet geldi ve bu da zanni bir alamet bir tane arkadaşın sana ihtimalli bir haber vermiş bu alametten dolayı senin onun gelmesini bekleme olayın recadır ummaktır yani şu an reca ediyorsun onun gelmesini yani umuyorsun önceden ümidini kesmişsin belki değil mi? çok uzak veya öldü zannediyorum her şey olabilir anladın mı? veya felçliydi sen de felçlisin birbirinize kavuşamıyorsun yani her türlü örnek verebilirsin veya malum bir alamet malum bir alamet malum bir alamet tutuşu şeylerle olur mesela ne gibi işte Allah'ın işte Nebi Sasılam'ın belirtti işte gibi yani müminler ne? cennete girecek müminler cennete girecek senin de bunu beklemenin ismi nedir? malum bir delil var burada öyle ne? Kur'an sünnetten işte böyle cenneti bir bölüğden dolayı işte ben de iman ettim amel de ediyorum salih amel inşallah cennete gireceğim bunun beklentisinin ismi nedir? Reca yani senin bekleyeceğin şeyle alakalı gelen alamet ister malum bir alamet olsun ister zanneli bir alamet olsun önemli değil o yüzden diyoruz ki zanni veya malum olan herhangi bir alamet sebebiyle hoşlanılan şeyi beklemenin ismi recadır peki iyi de rahmet ne yapamaz şimdi Allah-u Alem şu düşede bile ben çok güzel e, yani çok böyle ince arasındaki farkı şu kelimelerin verdiğini zannediyorum Allah var şimdi recaya biz ummak dedik rağbete biz arzu etmek Allah var bunların ikisi çok güzel karşımızda neden başını takın recaya baktığımızda şey e, rağbete baktığımızda manasına sonra ikisini reca ile rağbeti Türkçe'ye çevirdiğimizde ince düşünürsek arası arada kalmaz önce sana şu, şunu söyleyeyim bakın sen anlayacaksın bir düşün bak umma ile ummak ile um, recanın karşılığına ne Türkçe'de ummak ile değil mi? ve bunu çok güzel bir tercüme edilmiş inşallah davetin karşılığı karşılığında ne dedik arzu etmek şimdi bakın ummak ile arzu etmek arasında ne gibi bir fark var Türkçe olarak düşündüğü zaman bir fark görebiliyor musun var aslında bak şöyle düşünsen rağbette biraz daha rağbet bir iş seviyor sanki değil mi bir şey umarsın belki ama hani ummanla kalar ama arzu etmek arzu etmek dikkat et arzu etmek dışından neyi sürükler bir şey gayret göstermemiş çaba etmeli çünkü insan arzu ettiği şeye ne de şey, arzu ettiği şey için ne yapar hayatında mücadele eder değil mi? yani kişi ilim talebesi olmak ister yani ilim talebesi olacaksa olmak isteyecekse atıyorum mesela sabah namazından sonra o adam uyuyorsa uyutacak ilim talebesi eğer hakiki şekilde ilim talebesi olmak istiyor sabah namazından sonra uyuyacak işte bunun içine rağbet tamam mı? yani rağbet nedir? rağbet nedir? rağbet peşinden neyi sürükleyendir? ameli sürükleyen bak şimdi dikkat edin İbn-i Kayyum Rahimullah nasıl anlatıyor? diyor ki rağbet ile reca arasındaki fark reca tam aktır diyor yani ummaktır bak şimdi Reca diyor ki Reca tamam Reca bir tamahtır Neymiş tamah Tamah ne demek? Ummah Reca bir ummahtır Bak akı Şimdi şöyle diyeyim Diyelim ki bir şey var Sen onu istiyorsun ama kazanmak için hiçbir çaba göstermiyorsun bu ona istemek denir mi? evet istemek denir zayıf bir istemekte olsa veya makul olmayan hani bir istemekte olsa bu istemek denebilir mi? Düşün ki mesela nice insanlar görüyoruz tembel çalışmıyor ama adam e, para, para, parası olmasını istiyor değil mi? çalışmadığı halde yani kişi ulaşacağı şeye hiç çaba göstermese de elde etmek için o adam isteyebilir o yüzden reca sadece istemekten ibaret Allah'a raca neden ibarettir? İstemekten ibaret, ibarettir o yüzden İbn-i Kayyum diyor ki Raca utanmam Raca utanmaktır Ve rahbetu, rahbet ise talep Talep etmektir Talepte daha çok ne vardır ahi? İstenilen şeyin, talep ettiğin şeyin peşinde koşmalardır Tamam Mesela şunu örnek veriyorum mesela diyor ki kim cennete girmeyi umuyorsa yani ben bugün en fazla hiçbir amel işlemeyen bir insanda cennete girmeyi istiyor mu? istiyor ama bu herhangi bir çaba gösteriyor mu? göstermiyor işte onun cennete iste istemesine ne, ne denir? reca denir tamam mı? ama kim cenneti isterse onu kazanmak için salih amel işlerse onu yaptığına ne denir? o zaman reca sade bir ummaktan ibarettir rağbet ise ummayla beraber bak, ummayla beraber bu umduğun şeyi elde etmek için bir çabayı gerektiren şeyin o yüzden kim cenneti mücerred olarak istemeyle yetinirse bu insan cenneti rica ediyordur, umuyordur kim cenneti istemeyle beraber onu elde etmek için salih amel işliyorsa adam cennete rağbet etmemiş o yüzden her rağbet recadır ama her reca rağbettir anladık çünkü rağbet eden bir insan içinde neyi barındırıyor iki şey hem o şeyi ummayı hem de peşinde koşmayı o yüzden her rağbet nedir recadır ama her reca rağbet e şimdi ahi neden Allah'tan en çok ayrılmak sen imamın arkasında namaz kıldığın bu manaları bilerek namaz kılman o anki huşu ayrı bir şey yani e, basit işler öyle işte ben meal okudum anladım bir şey ve bu şekilde okuyup şimdi daha çok anlıyor değil mi neden alim, en çok Allah'tan alimler korkar şimdi daha çok anlıyoruz değil mi biz neden bu kadar alimlerimizin hadi bu nedir tasarımdan bu şekilde tefsirini ama onlar varisler olduğu için Nebi Sasır'ın sözlerinde lügattan cümlelerin siyah ve sibatından bu tür istimdatları yapma gücü Allah'ın yapmayı nasip etmiş. onlar samimi bir şekilde sade amel işleyerek peygamberin yolundan gittiği için Allah onları fakir kılmıştır diye işte fakirlik budur el hatırlık işte kadar o hadisi gördüğün ad anlamı olsaydı bugün kütüllü kitleyi okuyan her insan fakir olmak zorunda ama gel gör ki bugün kütüllü kitleyi 20 kere devren insanlar dahi bakıyorsun böyle bir üründen haber olmuyor bütün insanlar o yüzden Allah alimlerin eriyle ancak anlamını nasip etmiştir alimlerin vesilesiyle anlamını nasip etmiştir bu demek kimdir bazı şeyleri halis anlayınca ama bu genel olarak biz alemlerimize muhtaçız ve her nasıl anlamada ona dönmek zorundayız o yüzden bu 3-5 nasıl insanları tekfir eden insanı gelinir yani adam için Allah'ın şuna kafir demesi zahiren o veya şu, de, şu ayeti şu şekilde anlatması onun için yeter adam onun için bütün ümmetin malını, kanını, ırzını, kızını, çoluğunu, çocuğunu helal sayması onun için yeter çünkü neden bunlar müslüm insanlar dar bir bakış açısıyla ferasetsiz bir şekilde bakıyorlar mevzuda ondan sonra kim iki nasla iki nasla alimleri hakmiye gibi alimleri hatayla suçluyor gibi kimileri iki nasla iki üç nasla beş nasla on nasla bütün ümmetin kanunu manlı özünü helal sayabiliyor o kafir bunu kafir yapabiliyor şimdi 2-3 nasla bütün hadisleri inkar edebilir şimdi 2-3 nasla İbn-i Teymiye'de kim, Ebu Hanife'de kim diyebilir neden işte bunların hepsi felaketsiz, alimlerden uzak bakış açısıyla naslara bakıldığı için böyledir yani bugün bu tefsircilerin mesela örnek hangi biri bir alemin ümmetçe kabul edildi bir alemin bizim dilinde okumuşsa ümmete bir miras vermiş ümmete aydınlatacak bir ilim ortaya koymuş yani bugün görüyorsun yani dünkü mahalle çerçevesi İslam'la tanışıyor bu tanıştığı insan belki işte çöpçü möpçü dahi kötü olan bir insan işte devlette çalışıyor diye anlıyor musun? o büyük çocuk bu dini öğrendikten sonra öğrendiği beş lafın tüm ümmeti anlatacak kadar şey miskin bir ortamdayız yani e, bu kadar miskin ortamdayız o e, yüzden bazı bazı insanları olduğu hale bırakacaksın tamam Allah çünkü bunu anlatıyoruz ya şimdi? Bu da şöyle oluyor Allah Azze ve Celle bütün bunlar mevzuları nasıl anlamak tamamıyla Allah'ın nasibiyle alakalı Allah kimin için isterse bunda onu fakir kılar men yuridillahi men yuridillahi bihi hayran yufakkıhı fiddin Allah dinde kimin için hayır isterse onu ne yapar? dinde hakik olur dinde ne yapar? hakik olur o yüzden bazı kişiler için de insanın kaçar olmak lazım çünkü hakikaten Allah istemediği zaman onu anlayamıyor onu ölçüler o yüzden bu noktaya davete sabretmek lazım yani insanlar güzel mi? bu insanlar ya ben ne yaptım fayda etmedi devam edeceksin devam edeceksin kıyamete kadar menhecini selefin fehmini selefin anlayışını alimlere yapışmayı kafana göre ilim okumamayı anlatacaksın da anlatacaksın öyle ne kadar anlatacaksın şart o yüzden Muhammed İbn Abdül Hatip bu risale okuyoruz e, amel etmek zorundayız içindeki hak şeylerle e, en başında ne diyordu ilim amel davet ve sabır o yüzden davetle beraber savunma gösterilmiş o yüzden biz bu türlü nafları duyduğumuzda aramızdaki farkları ne yapacağız? anlamamız lazım anlamamız lazım çünkü ileride gelecek Allah rahmet etmekten bahsediyor reca etmekten bahsediyor tevekkül etmekten bahsediyor olsanız tamam devam edelim ee, rahmet, rahmet ve koşulu da diğer ibadet sistemini tutalım şimdi şu ana kadar hep harbi ibadetler geldiği için genelde o yüzden biraz böyle açmamız gerekiyor bunlardan bir tanesi de Mevlüt Rahimallah e, dediği Ar-Rahbe Rahbe rahbet demektir rahbet de korkmak akıya rahbet de Türkçe karşılık korkmak ama gel şimdi rahbeti korkmak diye çevirdik haşye diyor Allah haşyeyi de korkmak diye çevirdik haf diyor Allah Mesela Allah diyor hafun rabbe yakhafun rabbahum min fawqihim onlar işlerindekini azaplerinden korkarlar ve halkı kullanır İnnemâ yakşallâhe min ibâdeti ulama Allah'tan ancak alimler korkar Ebu Bekar şekilmiş Vahveden ve rahvede ayetinde de rahve kelimesini kullanır Şimdi o zaman Allah Azze ve Celle bize rahveden bahsediyor e, haşyeden bahsediyor halktan bahsediyor ama biz bunların üçünde neyle yaşıyoruz? Korkmak yaşıyoruz. Ancak dediğim gibi bunların arasında ne var? Şimdi bak bakıyorum. Dedi ki müellif rahda. Rahda ne demek? Alimler şöyle anlatıyorlar ki rahda hiyel havfu vel feza korkmak üzmektir ama el yutmiru bil korkmaya korkma semeresini pardon kaçınma semeresini sağlayacak bir korkudur minel mahluf korkulan şeyden korkulan şeyden kaçmayı sağlayan kaçmayı ortaya çıkaran olay olaya rahbedilmiş yani alimler diyor ki hiye havfun mahrurun bil amel yani eylemle amelle beraber birlikte olan bir nasıldır akıda şunu nasıl şimdi bir insan sana dese ki yerden aslan geliyor ormanda oturuyoruz piknik yapıyoruz yerden bir tane aslan geliyor diyor sana arkadaşım sabit bir arkadaşım haber veriyor senin orada piknikte o sofranın üzerinde oturman ve hiç aslandan ka kaçmaman ama kalbin korkuyla dolması veya korkman tabii ki korkman korkman ama kaçmamanın ismi veya o hayvandan korunmak için veya sana zarar vermemesi için bir çaba göstermemenin, göstermemenin ismi nedir? Havf Koruma Havf Havf'ı biz anlattık değil mi? Bak yine anlatıyoruz Neden? E çünkü rahbe geldi Arif'in farkı anlamında havfu ilk başlarda anlattık bundan önceki dersimiz değil mi? geçen derste anlattık e şimdi yine geldi rahve geldi hani şimdi ona da korkma geçecek verelim kıymet sandı korkma arasında kaldı şimdi o yüzden havfa bir daha dönmüş olmuş havf havf senin bunu duyduktan sonra bu aslında senin saldırmasını duyduktan sonra bunu duyduktan sonra içine giren duygunun içinde mücadele olarak bu şekilde ama sen onu duyduktan sonra bak onu duyduktan sonra sana zarar vermemesi için kaçarsan adet hızlanırsan araban varsa içine girersen herhangi bir konu ve elinde bir sopa alırsan artık ne yaparsın neye gücün yetiyorsan yani bunu bir eyleme dökersen korkunun sonucunu işte bunun ismi nedir? rahmedir Allah alim Allah müminlerden bahsederken onlar rahmetle ve rahmeyle beraber ne yaparlar? ibadet ettiklerini söylüyor ondan umduklarımız Allah'tan umduğumuzu beyan ediyor kendisinden rahmet ve rahmeyle, rahmet ve rahbeyle umduğumuzu söylüyor Allah müminler Allah'tan umuyorlarmış nasıl umuyorlar aynı anda kendilerinde rağbet var anlattık rağbet bir de rahmet var nedir bu rahmet yani bak şimdi şimdi biz Allah'tan umuyoruz rağbet ediyoruz rağbeti nasıl anlatmıştık bir şeyi umuyorsun ve peşinden koşuyorsun mesela salih amel Değil mi? Peki rahmet mi? Korkmak. işte burada bir tane haram var. Ben o harama düşmekten ne yapıyorum? Korkuyorum. Bu korkunçmuş. Ama o harama düşmemek için çaba gösterirsen işte o rahmet rahmetli bir şekilde korkmaktır. Tamam mı? benim için Şimdi onun naslar gelir, nasları tek tek söyleyecek o yüzden gelmiş Bütün bu ibadetler hakkında Muhammed'in nazarını tek tek ayet hadis vesaire verecek O zaman onları özgüne tefsir edeceğiz daha yalnız anlayacağız tamam mı? Hava havası hava رهبتي هي الخوف والفزع المثمر للهرب من المخوف فهي خوف مقرون بالأمر شيء بعد بكذا ابن خيم رحمه الله جوكي عن الكامل جوكي الرهبة هي الهرب من المكروه Şerif gördüğün şeyden kaçmanın içinde rahmetli Kebir amel olacak Yani kaçacaksın içine Fehriye bak dikkat et vahdet anladık mı biz? Hiç şunun farkına vardın mı? Vahdet tam var benim Değil mi? Vahdet neydi? Umarak amel etmek O da korkarak o amelden kaçmak Tam var benim Tamam mı? Vahdet Bir de böyle bak Çünkü El eşya'u tetebeyyeni bi ziddiha Mesela mantık ilminde bir kayda vardır ama şer'i mantık tamam mı? bir kayda var şer'i mantık neyle olur? fıtraten kabul edilmiş kaydetti işte şer'i mantık olur fıtraten yani şöyle adama şöyle diyemezsin ee, yani bir insan yemek yiyorsa yemek yiyorsan Ramazan'da yemek yiyorsan bilerek kalpten yemek yiyorsan orucu da yemek bozuyorsa o zaman bu adamın başında orucu yemek bozar şer'i için şey söyledim Ahmet diye birisi de Ramazan'da bilerek yemek yedi o zaman oruç e, yemek namazı e, şey orucu bozuyorsa Ahmet de bilerek yemek yiyorsa cevap Ahmed'in, orucu bozulmuştur şimdi diyemezsin tam mantık yok şer'i mantık ortadadır tamam mı şimdi şer, şer'i mantıkta diyoruz ki akıl hmm, El-eşya'u tetebeyyeni bididdüha Bir şey Bazen şeyler zıttıyla beraber anlaşılır Bazen eşyalar Eşyalar zıttıyla beraber anlaşılır bazen yani bir insana siyahı anlatırsın mesela o anlatırsın anlatırsın anlar veya anlamlar veya vesaire ama dersen ki beyaz mızlıklıdır bu da anlamada nedir? bir etkendir yardımcıdır o yüzden eşyalar böyle anlaşılır dersin ki büyük nedir küçüğün zıttı uzun nedir kısanın zıttı kalın nedir incenin zıttı tamam mı? o yüzden bu bakış açısıyla da biz rahmeti şu şekilde anlatıyoruz diyoruz ki vahiye bir vahbe yani vahbe vahbenin hıfzıdır elleti yiye seferul kalb minkel adedin rahbeti de İbn-i Kayyum şöyle diyor kalbin bak şimdi talep istenilen şeye elde etmek için neyi gerektirir? Sonra bu ayının nasıl meseleyi tahkik etmişler? Şam'da tahkik etmişler. Şimdi bunları bilip de bir imamlar açısından namaz kılın nerede? Normal bir insan namaz ve Allah'ın Azze ve Celle'nin bu türlü bize hitabını anlayıp Allah'tan kurtulanın derecesi nerede? İşte normal bir insanın Allah'tan kurtulanın derecesi. Bunun da anlıyoruz değil mi neden şimdi Kur'an'ı hadisi kafana göre okuma diyoruz şifik edemezsin diyoruz anlamıyoruz yani biz neden diyoruz tefsirin şartlarından bir tanesi bir insan kötü bir tis ayı değil kötü bir elfi ezberlesin tamam mı? yine Kur'an'ın bazı tefsir şartları olmadan anlayamaz bunlardan bir tanesi Arap dilinde bir tanesi Arap şiirlerini bilmek İbn Abbas da çarpmış Arap şiddeti çünkü neden? Arap dili ödevleriyle alakalı fıkhın usulü var, tefsirin usulü var, hadisin usulü var İşinize geldiği için hadis usulünü alıyoruz Niye göre alıyoruz? Ne okuyan alimler Ama o alimler işte nereden almıştı? Kur'an'dan almış hayırları hadisinden Tefsir kaydını da Kur'an'dan almışlar, fıkıh kaydını da Kur'an'dan almışlar insanın zahiri mantıklı hadisi ya sadece hadisi halinde adı hadisi var onu koyan alimler onu koyan alimler niye alıyorsun ki Allah'tan mı gelmiş o hadisindeki kurallar var evet ki Allah'tan gelmiş nasıl işte fasıksız haber getirdi e, fasıksız haber getirdiği zaman bu hadisin bir şartının bir tane kaybısı diğerleri onu da şuradan almış e tamam demek ki alimler niçin alimleri görüyorsun mahtardan aldığı için tehdidi de diyor ki usul fıkıhta da alimler kavlileri mahtardan almıştır tefsirin kavlileri mahtardan almıştır tamam mı? o yüzden neden sözün şartlarından biri müfredatlara hakim olmak Arapçada öyle görmek için müfredatlar sallallahu aleyhi ve sellem ne kadarını anlatmışlar nasıl bir şey davranmış bunu anladık rahmet dedik sonra ne var ahir huşu var ders de uzamış oluyor burada bırakalım huşudan itibaren en son e, rahmet demek diyorlar ki diyor ki Mukayyim Errahbetu huvel harabu minel mekruh Şerif görülen şey, şerif olan şey yani senin böyle hoşlanmadığın, hoşlanmayan şerif görülen şeyden kaçmanın ismidir rahbe Ve bu ise rahbenin hukumudur Orabet ki rahbeti de anlatırken şöyle söylüyor ki kalbin istenilen şey, arzu edilen şey, talep etmesi, e, sefer etmesi kalbin daha geçmiş bir kıza aşıksın evlenmek istiyorsun yerinde durup onu istersen o kızı ne yapsın ama gidersen onu kendine aşık etmeye çalışırsın ana babasından istersen annenle babanla gidersen evine işte kalırsın çikolata içirsen neyse bunun ismi ne? sonuçta yaşantımızdan ne görmüş penceresin önünde sabahlarsan sen rahmet anladın mı? bunu dini olarak düşün kalkanlar tevhide kalkarsan sabah namazına kalkarsan yani ne kadar salih amel işlersen varbetin o kadar çoktur ne kadar az amel işlersen varbetin o kadar iyidir iki derste ibadet çeşitlerinden geriye neler kaldı bu elifin tariflerinden huşu var haşya var inade var işte ana var işte gafı var işte ağza var zebeh var nezir var bu kadar onları da önümüzdeki derslerde inşallah anlatalım kaldığımız yerden huşuyla anlatılsın geç oldu inşallah geç oldu derken bir saat evde kardeşim inşallah kısa inşallah ama yanlış anlıyorsun söyleyeyim biz e, recaine şey verdik Türkçe tercümesi ummak dedik rağbete arzu etmek ummakla arzu etmek arasındaki farkı Türkçe mantıklı anlayabilir musun? var değil mi? arzu etmekte biraz daha böyle bir üst seviye mübalağa var değil mi? yani bazen bir insan bir şeyi ister bak şimdi bir şeyi ister yani olsa da olur olmasa da olur ama olsa daha iyi şeklinde ister bak buna ummak dersin yani ummakta illa böyle böyle şey yoktur yüksek bir talep yoktur bazen ama arzu etmek dediğin zaman arzu etmek bunda mutlaka kalbin bir taalluku daha fazladır bunu anlamışsın inşallah şey Allahu alem sallallahu aleyhi ve sellem